powiedziała Meliczanka. Nie ma, bo to wszystko prawda. Milicjant chce zjeść na śniadanie konserwę rybną. Nie ma klucza do konserwy. Wyjmuje palę i wali w nią puszkę i krzyż. Otwierać! Milicja! Jesteście gotowi! Dwaj milicjanci stoją przy rozelisku, jedzie chłop konnym wozem. Panowie, głęboka ta woda Dobrze, lecz wokoła zawłóczycie. Chłop wjechał do wody i zaczął cement wraz z koniem i wodą. Po chwili na powierzchni unosił się już tylko kapelusz. Popatrz, Józef. Jak 10 minut temu świetaci, to im tylko dobrze zakryło. Milicjant chodzi do księgarni. Chciałbym kupić jakąś książkę. Pan zapewne chciałby coś z literatury wyborczej. System jedno, jeszcze radiowowe. Radek, teraz w tym naszym radiowozie działa nowy kierunkowska. Józef, czy wziąłeś prysznic? No tak, jak ktoś w tym domu zginie, to zawsze ja. Po powrocie z komendy milicjant wyjmuje pałkę i zaczyna okładać żonę. Józef, na miłość boską nie trzymaj nigdy roboty do domu. Ty, zakupimy Józefowi na imieniny. Może książkę mu kupimy? A, książkę to on już ma. Milicjant zatrzymuje dwóch podejrzanych osobników. Obywatele, proszę do kuwerty. To przynajmniej sprawdzuje. Dowód osobisty. Zastępcy proszę. Dowód osobisty. A to obywatela wraca. Obywatelu, tutaj nie wolno sikać. Do cholery, 20 metrów stąd jest ubikacja, a wy co tu, co tu? A co że ja mam sklep? Dwóch studentów opowiada dotąd. Wiesz, dlaczego milicjanci nie jedzą tych samych ogórków? <laughs> Wiesz, bo im się głowa do słoika nie Słucha tego małe dziecko i mówi, Dziecko, przecież my taty z jednym licentem i ja ogórki. Tak, dziecko robertowe. Słuchajcie, jutro należy się urodzę. Świetnie, bo idziemy na wesele wyśmiałkiego. Panie Marze, kupimy pracę i kwiaty? Po co, Mateusz, do cholery, przecież idziemy na wesele wyśmiałkiego do teatru. A, dawaj, Lara, taki pan mądra. Jak miesiąc temu szliśmy na jezioro Łabędzie, to po co pan brał ponton? Idzie dwóch milicjantów patrolujących ulicę i nagle jeden z nich znajduje lusterko. Pogląda w nim swoją twarz. Ja coś znam tego faceta. Tata, nie wygubiaj to przecież ja. Milicjant zapisał się do biblioteki pierwszą część, którą postanowił przeczytać, była książka telefoniczna. Gdy ją zwracał po przeczytaniu, bibliotekarka pyta z uśmiechem, i co, ciekawa była? Powie pani, akcja jest szybka, ale i do bohaterów. Egzamin na prawo jazdy. Komisja zapytuje militantów. Proszę opisać pracę silnika. Czy mogę opisać własnymi słowami? Oczywiście. Milicjant daje egzamin z geografii. Oczywiście nie znał pytania egzaminacyjne, ale na wszelki wypadek przygotował sobie księgi i ukrył w bucie. Proszę powiedzieć, jak nazywa się stolica Polski? Hajdak! Młody stawy milicjant zdaje raport z odbytej służby dyżurnemu oficerowi i za niebanie świateł wystawiłem mandat za 2000 zł. Ej, idiot! do was uczą w tych szkołach? Przecież za niebanie świateł trzeba wystawić mandat za 5 tysięcy. Panie poruczniku, czy możemy zabrać w bryżach jak doisteizm. Siedział no, no. z pociągu dalekowieżnym ludzie, przed którymi jeszcze długa podróż nawiązuje rozmowę. A może byśmy tak opowiadali to kawałek odstępny? Opowiadajcie Państwo, opowiadajcie, ale ja z góry chcę uchodzić, że jeszcze widzicie Nic nie szkodzi, ja będę mówił powoli, a dla Pana dwa razy. W pewnym województwie milicja zaniedbała plan wystawiania obywatelom mandatu. Musi go nadrobić, ale z drugiej strony z Centrali przyszła dyrektywa, aby przed 1 maja traktować ludzi z dnia egzaminu. Poszkolono więc drogę kierowców centralnych. Plutonowy socjaliści, to zalecą zawsze samolotu. Dzień dobry, obywatelów. Zobki tak dzisiaj był. Mówię, a samochód nie umyty, więc tysiące mandatyków. Kosztował w ten sposób kilkadziesiąt samochodów, więc się zatrzymuje wyjątkowo brudną firmą. Dzień dobry, obywatelu, rządki padły dzisiaj wy? Jeden! A to przepraszam. Proszę Zamowiec w czasie pokoju łapie młodego człowieka za klapy kurtki i patrząc mu przeciąga do szyba. Cudownie! Nie, nie widzę. A, to bardzo przepraszam. Na chodniku zasłabia starsza kobieta, zatrzymuje się przy niej radiowóz i usłużni milicjanci pytają, jak można pomóc. Jak idę, umrę. Dajcie tu do mnie księdza. Ale zwarcie, najbliższy kościół jest daleko stąd. Milicjant wraca po pracy do domu, zagląda do lodówki, spada, cepot i bije go. Ile razy ci mówiłem, żebyś gasiła światło w lodówkach? Wszędzie miasta wydekoltowana kobieta przechodzi nieprawidłowo przez jezdnię. Widzi to milicjant i blisko na Kobieta przyspiesza tylko kroku, a milicjant widząc coraz głośniej stara się zatrzymać. Wreszcie dopada ją i ją spoczywa. Dlaczego obywatelka nie zatrzymuje się, w gwizdka? A co gwizdka? Gdybym zatrzymywała się wtedy, kiedy mam widzę, to nigdy bym nie dostał do tego licząc zatrzymuje samochód. Proszę pana, przejechał pan skrzyżowanie na czerwonym świetle. Będzie wam dać. Panie Władze, ja bardzo przepraszam, naprawdę nie zauważyłem. Mm, a tak szczerze mówiąc, jestem bardzo nieszczęśliwy. Licząc daruje nam do wieczorem bliżej do koleżanki. Perché oggi sei da questo patolizio, io chiamo un popolo. Rozmowa przy koncesionarzu. Protokół 2. Napadłem na robotca i dotkliwie do pobiłek. Inny. Ty ty przychodzisz się spowiadać i się chwalić. Żużniczanki wybrały się na polowanie na kaczki. Chodzili cały dzień po bagnach, bardzo się zmęczyli i pobrudzili. Nic nie upolowały. Jest to albo te kaczki latają za wysoko, albo wy za nisko podrzucamy psa. Milicjant spotyka na ulicy swojego dawno niewidzianego kolegę, od razu rzucają mu się w oczy jego pięknie buty z czerwonej skórki.

nie nie wody, bierze, Byłem, ale prześladował mnie to. że wiem tak. Traję się poszli oglądać ruiny, ja wyciągnę drąg, poszedłem na dni. Jak wyszedł z wody krokodyl, to ja go drągiem w łeb, potem załatwiłem jeszcze cztery takie gady i wyobraź sobie wszystkie cztery były bez buty. Zamówcy wybierają się na akcję, dostają rozkaz, aby zgłaszać się tylko z rzeczami osobistymi. Jeden z nich przytaczył na zbiórkę kupiłem. Mówiłem tylko rzeczy osobiste, nie trofea. No a jak ja będę y, bez było otwierał piwo? Zamiast z trzech milicjantów dyskutują, który z ich mężów jest głos. No kiedy, gdy pojechać krzyżowa na czerwonym świecie, to sam sobie wystawiłem. A mój zapomniał kluczyków do samochodu. Otworzył drzwi śrubokrętem, a potem sam się aresztował za włamanie. A mój poszedł kiedyś do kołaczy, przeskoczył na dół i poprosił o Milicjant gubił swoją służbową pałkę i chodził bez niej, nie pocieszony. Znalazł ją jeden chłopiec i ulitował się nad nim. Proszę bardzo, oto pańska pałka. Dziękuję, ale to nie moja, ja swoją zgubiłem. Milicjant kopie na prawiku dołem. Cześć, tak, tak, tak, tak. Jest mi potrzebne zdjęcie do pasa. Po dwóch godzinach wraca tą samą drogą i widzi, że kolega kopie już wszyscy dają. Taka ty tak, na tak, papie. Tak, jak to poszło? Potrzebuję wszystkie zdjąć. Na posterunek dzielnicy przybiega doły funkcjonariusz i spokojnie zakłada za swoim dzieci. Ty, taki jest! Wróciłem do domu, a żona leży w łóżku, powiedziała mi, rozbieraj się szybko i do roboty, no to przyjedzie. Polak przebywający przez kilkadziesiąt lat na emigracji przyjechał do Warszawy, wybrał się na krakowskie przedmieście, a chcąc się upewnić, czy dobrze trafił, pyta o to na pytanie wczoraj. No, więc, eee, przepraszam, czy jest to krakowskie przedmieście? No. Przepraszam e, pana, czy jest to krakowskie przedmieście? Tak, odpowiada drugi. E, czy jest to krakowskie przedmieście? Oczywiście by wyjaśnić ten problem, zwrócił się do milicjanta. A przepraszam, ja wiesz, ja pytam, a się czasowskie przedmiotowe mówi, no tak, i no oczywiście, bo widzi pan, ten, co powiedział no, nie ma żadnego wykształcenia. Ten, co powiedział tak, ma średnie, a ten, co powiedział oczywiście, ja wykształcenie wyższe. A pan ma jakie wykształcenie? E, wyższe? No. Mówiąc w sposób i książkę sprzedamy. Ekspedientka proponuje mu książkę o logicznym myśleniu. A, co to takiego to logiczne myślenie? Wyjaśnię panu na przykładzie. I czy pan ma w domu odpady? Oczywiście masz. A więc lubi pan naturę? Lubię. A więc lubi pan też spacery po lesie? Oczywiście, że lubię. Najchętniej z kobietą. Oczywiście. I stąd wniosek, nie jest pan podałem i to jest właśnie logicznym mikrofon. To jest fantastyczne, kupuję to ciasto. Przed księgarnią spotyka kolega. Ty, co Tak, ale Czego, logiczny myśleniu. A co to takiego? Zaraz y, wyjaśnię ci to na przykładzie. Masz w domu akwarium? Nie mam. bo to jeszcze sprzedałem. Dwaj amerykańscy turyści przyjechali do Polski własnym samochodem i zjeżdżają Warszawę. Zatrzymali się, by spytać milicjanta, jak dojechać do Pałacu Kultury. Milicjant rzucił okiem na samochód, stanął na baczność i Panie generale, proszę jechać prosto, potem skręcić w prawo, potem w lewo i prosto. Turyści podziękowali i pojechali. Drugi milicjant nie może wyjść z podziwu. Skąd wiedziałeś? Że to wygląda. Ale się głupi, czytasz nie umiesz, przez było na samochodzie napisane General Motors. W telewizyjnej odbywa się odprawa komputerów. Pluton pierwszy i drugi wsiada do autobusów, Pluton trzeci do przyczepy. Autobus odjeżdża punktualnie o ósmy. Czy są jakieś pytania? Chciałem zapytać, o której odjeżdża przyczepa? Milcząc na posterunku przyjmuje przez telefon meldunek. Odkłada truchawki, zamyka czeską podłogę. Następnie rozbiera się i nago wybiega z posterunku. Jaki otrzymał meldunek? Zawiedzi zaworek za otwory. Przed automatem z wodą sodową stoi minister. Rzuca monetę, czeka aż szklanka napełni się wodą, wypija, rzuca monetę i tak bez końca. Ludzie stojący za nim z kolejką nie cierpliwią się. Panie, pośmiesz się pan. Nie ma takich grupy, za cały czas wygrywać. Wokół otwartej trumny na pogrzebie tłoczą się znajomi i krewni zmarłego. Przez tłumek przepycha się milicjant, podchodzi do zmarłego i składa się w pod obyska. Dobrze pani, nie zdążyłem kupić kwiaty za a że głupio w tym spuścili rękami, to kupiłem czekoladę. Milicjant zatrzymuje księdza jadącego na rowerze. Co? Jazda bez świateł? Mandat się należy. No ale mi proszę pana, ja jadę do chorego z panem Bogiem. Co? Rozumiem na rowerze? Podwójny mandat. Ksiądz płaci bez dyskusji, a odjeżdżając cieszy się w duchu że Milicja nie przypomniał sobie, że Pan Bóg jest to też chyba. Patrol milicyjny napotyka na swojej drodze pijaka, który leży na chodniku i na no mroku. Tu, tu mówi Radio Wolna Europa, tu mówi Radio Wolna Europa. Militanci błyskawicznie sprawdzają więc i co należy w takiej sytuacji robić siadam się na chodniku obok pijaka i wydają głośny dźwięk. Zawuszawy! W sklepie papierniczym do ladu dochodzi Milton. Chyba pani zeszyty z kółka? Przedostini robi zdziwioną minę. Proszę mi zwracać na niego uwagi, mówi stojący nieco dalej starszy sarzen Milton. On jest jeszcze młody i głupi. Proszę mi dać wszyscy za chyba kółką sobie sam A panu chcę podać? Ja poproszę glebę Polski. Przed sądem staje obywatel oskarżony o próbę uduszenia wymowy. Sędzia prosi do przedstawienia obiegu wydarzeń. Podszedł do mnie, stuknął mnie pałkę i powiedział pryma aprilis Potem lunął na mnie i powiedział lany poniedziałek, gdy nie reagowałem, to zgasił mi papierosa na policzkę mówiąc krowa papierkowa, wtedy nie wytrzymałem, złapałem go za gardło i mówię Kandydatom zdającym do szkoły milicyjnej zorganizowano test na inteligencję. Każdy z nich otrzymał stalowy system, którego w końcach wycięto otwory z obszarku szkoły, kwadratu trójkąta. W ocelku mieli rzucić kredki o z samych Po podsumowaniu wyników sporządzono raport do komendy głównej. Wszyscy kandydaci wykonali test celujący. 5% zdających wykazało się przy tym niepospolitą inteligencją, 95% niepospolitą siłą. Ty, a dlaczego milicjant wychodząc na patrol bierze ze sobą psa? Bocia dwie głowy to nie jedna.